السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد يكمشكر الله سبحانه وتعالى كذلك قوم سلام سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa letu la fikihi katika kufundisha mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na hukumu za yale tunayofanya katika maisha yetu kila siku na bado tuko katika kasmu eh, la ibadat kuhusiana na mambo ya ibadat na tulikuwa katika eh, fasili ambayo inahusiana na sifa za haji na umra na mara ya mwisho kabisa tulikuwa tumezungumzia yale anayoyafanya mwenye kuhiji siku ya kumi katika ule mwezi wa mfungo tatu ambayo inaitwa yaumun nahar. Kwa leo tutaendelea pale ambapo tulikuwa tumesimamia na Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Qala rahimahullahu ta'ala ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمال في كل يوم من أيام التشريق بعد الزواج وقبل الصلاة من تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الخروج لزمه المبيت والرمي من الغد نعم <clears throat> ثم قال المؤلف رحمه الله ابن بربان الحنبلي ثم يرجع فيبيت بمنى هذا tunaanza kuzungumzia a'malu ayami tashriqi a'malu ayami tashriqi a'malu ayami tashriqi matendo yanayofanywa masiku ya tashriki a'malu ayami tashriki matendo yanayofanywa yale masiku ya at-tashrik yani tarehe 11 12 na 13 anasema thumma yarja fayabitu bimina thalatha layali kisha mwenye kuhiji akishamaliza uh, yale anayoyafanya kule maka anarudi na atakuwa ni mwenye kulala mina siku tatu thumma yarja kisha tarudi fayabitu bimina talala mina thalatha layalin siku tatu هذا لغير المستعجل هذا لغير المستعجل هذا لغير المستعجل وأما المستعجل يكفي له ليلتين أما المستعجل يكفي له ليلتين amma almustajilu yakfi lahu lailatayn hili la kulala mina siku tatu ni kwa ajili ya yule asiyekuwa mwenye haraka hadha lighairi almustajili hili la kulala siku tatu kwa yule asiyekuwa na haraka amma almustajilu yakfi lahu lailatayn amma mwenye haraka inamtosha siku mbili atalala usiku wa kwanza baada ya yaumun nahar atalala usiku wa pili akishaenda kutupa mao khalas ataondoka zake ama yule asiyokuwa na haraka basi baada ya ile yaumun nahri atalala usiku wa kwanza atalala usiku wa pili na atalala usiku wa tatu anasema wayarmi aljimara fi kulli yawmin min ayami tashriqi na anarusha mawe wayarmi aljimara anarusha mawe kwenye vile viguzo vitatu fi kulli yawmin kila siku min ayami at-tashriqi katika zile siku za tashriki kila siku atakuwa anarusha mawe kwenye vile viguzo al al-kubra wal atakuwa anarusha mawe katika vile viguzo vitatu katika zile siku za at wakati gani atakayokuwa anarusha baada zawali wa kabla salati atakuwa anarusha baada ya zawali baada zawali baada ya zawali baada ya jua kuondoka kati kati ya mbingu na kuelekea upande wa kuzama wa kabla salati na kabla swala swala gani hmm? swala zaish swala gani na baada ya zawal wa kabla salati dhuhur baada ya zawal na kabla swala ya dhuhur kwa ndo muda ambao huyu mwenye kuhija atakuwa ni mwenye kurusha mawe uktob wayajuzu baada as salati wayajuzu baada as sala na inajuzu baada ya swala wayajuzu baada as sala na inajuzu baada ya swala yani baada ya swala ya dhuhur kuna baadhi ya watu wanapokuwa katika hii ibada wanafanya yale wanayoyana wao kuwa ni sawa ijapokuwa sheria haiko hivyo utakuta wao wakisha swali swala ya alfajiri basi farasi utakuta wanatoka na kwenda kutupa mawe ile si sawa sawa kutupa mawe baada ya muda huo haiwi isipokuwa yaumun nahar ile siku ya kuchinja baada ya watu kutoka wa wakishaswali alfajiri eh, na kwenda ule mlima na kuomba dua anapotoka hapo kurudi Mina moja kwa moja anaenda kurusha mawe lakini zile siku tatu zingine ambazo ni ayyamu tashrik hizi sheria imeweka mtu kwenda kurusha mawe baada zawali baada ya jua kutoka katikati ya wengine wanaenda inawezekana kwenda kuopia ule uwizi wa watu wakamwa zao kuondoka kabla zawadi lakini sawa kutupa mawe katika zile siku tatu za ayyam tashriki zinakuwa baada zawal baada ya zawadi baada zawal baada ya zawal wa kabla salah na kabla ya swala wa yajuzu baada salah na inajuzu baada ya swala thumma qala waman taajjala fi yawmayn na mwenye kufanya haraka katika siku mbili waman taajjala fi yawmayn na mwenye kufanya haraka katika siku mbili illa yakhruju qabla al-ghurubi ikiwa hatatoka kabla ya jua kuzama yeye anataka afanye haraka ya kutoka Mina na kuendelea na shughuli zake na kurudi Maka na mfano wake ikiwa hatotoka kabla ya jua kuzama lazima hul mabitu itamlazimu kulala yani baada ya ile siku ya kumi ambayo tunaita yomo nahar yeye akishamaliza yale yanayofanyika maka inamlazimu arudi Mina kwa kama nataka kule Mina baki siku mbili na arushe mawe siku mbili kwa siku ya kwanza ataenda kurusha na siku ya pili ataenda kurusha itamlazimu yeye atoke Mina kabla ajua kufanyaje kuzama ili atoke Mina inabidi atoke kabla ya jua kuzama siku ya pili katika zile siku tatu za at-tashriq inabidi atoke kabla jua kuzaa tayeb lidha illam yakhruj kabla al-ghurub ikiwa hatotoka kabla ya jua kuzaa tena yaani akachelewa jua likazama haliyakuwa bado yuko mina lazima mabitu itamlazimu kulala itamlazimu alale maadamu amechelewa mpaka jua likazama yeye bado yuko mina itamlazimu alale mina warramyu min alghali na kutupa mawe siku ya pili kwa itakuwa na maana kwamba yeye atabaki siku tatu maadamu jua limezama hali ya yuko mina na yeye alikuwa na mpango wa kurusha siku ngapi siku mbili kwa hiyo jua maadamu limezama hali ya kuwa yeye yuko bila hana tena ruhusa ya kutoka lidha idha gharabat wa huwa bi mina wa lam yukhruj eh, fala yakhruj lidha idha gharabat wa huwa bi mina wa lam yakhruj fala yakhruj lidha idha gharabat ay ash-shams wa huwa bi mina ولم يخرج فلا يخرج idhan kwa hiyo idha gharabat ikiwa jua litazama wa huwa bimina hali ya kuwa yeye yuko mina walam yakhruj na jua linazama yeye hajatoka fala yakhruju hatoki tena fala yakhruju hatoki maadamu limezama na yeye bado yuko mina na alikuwa na mpango wa kufanya haraka hatoki maadamu jua limezama hali ya kuwa yeye yuko mina kwa hiyo itamlazimu alale pale na kutupa mawe siku inayofuata naam قال رحمه الله وطواف الوداع واجب يفعل ثم يقف في المنتظر داعيا بما ورد وتبع الحائض وهو على باب المسجد نعم ثم قال وطواف الوداع واجب نا طواف يقواغا ني واجب واجب من واجبات الحج وطواف الوداع واجب فان تركه حجه صحيح فان تركه حجه صحيح فإن تركه حجه صحيح لكن يجب عليه الدم فإن تركه حجه صحيح لكن يجب عليه الدم فإن تركه ikiwa ataacha yani tawaful wada ikiwa ataacha tawaful wada tawafu ya kuaga hajjuhu sahihun haji yake ni sahihi lakini yajibu alayhi dam lakini tamlazimu damu yani anachokusudia kusema katika haya maneno akisha maliza sasa uh, kutupa mawe zile siku tatu kwa yule asiyokuwa na haraka au siku mbili kwa yule mwenye haraka watu wanaojizao maka maka wakisharudi maka kuna kujiandaa na kuondoka kondo maka yule mwenye kurudi katika nchi yake atarudi katika nchi yake na wale ambao walianzia maka wanaanza msafara kwa ajili ya kwenda Madina sasa wakati wa kutoka maka inabidi mtu aende akatufu tawafu ya kuaga maka naende aende akatufu ile tawafu kwa ajili ya kuaga maka ile tawafu ya kuaga maka ni wajibu wajibu na ikiwa taacha bila kutofu haji yake ni sahihi haji yake ni sahihi lakini itamlazimu damu na ikiwa ametofu ile towafu ya kuaga halafu akachelewa akachelewa kwa kushughulika na mambo mengine kabla ya kutoka maka muda ukarefuka atakapotoka itamlazimu tena akatofu ile tawafu wadaa kwa sababu tawafu wadaa inakuwa baada ya mtu kumaliza aondoke zake katika mji wa maka sawa kwa hiyo atakapokuwa yeye baada ya ile tawafu atashughulika na mambo mengine mpaka muda ukarefuka itamlazimu atakapotoka atofu ile tawafu alwada kwa kaleta haya kwa sababu itakuwa amali za mina na kwa zile siku tatu zimeisha kwa zinapoisha moja kwa moja ni kurudi maka na kujiandaa kuondoka kwenda kwao lakini si lazima aondoke muda huu inawezekana kakaa siku tatu siku kumi siku ngapi muhimu atakapoamua kuondoka maka na kurudi kwao basi itamlazim atufu tawaful wada hii tawaful wada hukumu yake ni wacha anasema yafaluhu thumma yaqifu fil murtazami da'iyan bima warada yafaluhu atafanya hiyo tawafu ikiwa na maana ya hiyo tawafu alwada tawafu ya kuaga thumma yaqifu fil multazam kisha atasimama katika sehemu inaitwa almultazam almultazam ni sehemu ambayo iko baina ya babu al-Kaaba wal hajar al-Aswad baina babu al-Kaaba al-Aswad baina mlango wa Kaaba na jiwe jeusi yani sehemu ndogo inaitwa al murtaza kwa hiyo atasimama hapo na kuomba dua ambayo imekuja mtu anapokuwa tayari sasa inawezekana watu wanapokuwa wanatoka kule miongoni mwa wale wa wanawake inawezekana mmoja yuko na hedhi au nifasi ndio muallif rahimahullah anatuambia watad'u al-haidhu wan-nufasa'u ala babil masjidi na naomba hiyo dua watad'u al-ha'id na anaomba hiyo dua mwanamke mwenye hedhi wanufasa na mwenye damu ya nifasi ala babil masjidi kwenye mlango wa msikiti watad'u al-ha'id na anaomba mwanamke mwenye hedhi wanufasa na nifasi ala babil masjidi kwenye mlango wa msikiti wala yadkhulani almasjida wala yadkhulani almasjida wala yadkhulani almasjida hawaingii msikitini mwanamke mwenye hedhi na mwenye nifasi hawaingii msikitini bali hayatakikani kwa wao kutoa toa wakiwa katika hali hiyo kwa hiyo wao hawatoingia msikitini wataomba aliyakuwa wako pale mlangoni wa wadua mustahabun la wajib wa wadua mustahabun la wajib na dua ile ni mustahabu dua ile ni mustahabu sio wajib wa wadua mustahabun la wajib na dua ni mustahabu sio wajib naam قال رحمه الله والسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره صلاة بيت وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات وإلا فمنه ثم يتوف ويسعى ويقصر نعم ثم قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه na ni sunna kuzuru kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam wa sunna ziyaratu qabri nabii sallallahu alayhi wasallam na ni sunna kuzuru kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam wa qabri sahibaihi na makaburi mawili ya masahaba zake yani Abu Bakr wa Umar na makaburi mawili ya masahaba zake swala hili la usunna ya kuzuru kabri la mtume sallallahu alayhi wasallama ahlul ilm wametofautiana kuna ambao wanasema haifai mtu kukusudia kaburi kama kaburi kulifanyia ziara haifai mtu kufanya hivyo wakastadili na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallama ambayo mtume anasema la tushaddu rihal illa ila thalatha masaji haufungwi msafara kwenda sehemu yoyote isipokuwa katika misikiti mitatu sasa la tushaddu rihal hapo kunatakikana takrir ikiwa la tushaddu rihal ila mawdhi'in illa almasajid thalath haifai kufunga msafara kwenda sehemu nyingine isipokuwa kwenye misikiti mitatu hapo itakuwa hata swala kuzuru kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam halifai ndio kauli ya Sheikh al-Islam na wengineo katika ahlul ilm kwamba haifai mtu kukusudia kutoka kwao kwa ajili ya kuzuru kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam lakini madhahabu kadhalika madhahabu ya jumhur moja kwa moja ni sunna kuzuru kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi la Abu Bakari na Umar kwa nini kwa sababu ile hadithi wao hawaoni kwamba makusudio ni sahihi bali wao wanachokiona katika ile hadithi kwamba la tushaddu rihal ila masjidin illa almasajid thalath haifai kufunga msafara kwenda kwenye msikiti isipokuwa msikiti mitatu kwa hiyo wao wanakataza kufunga msafara kwenda msikiti fulani isipokuwa kwenye msikiti mitatu peke yake ama sehemu isiyokuwa misikiti haijaingia katika makatazo kwa hiyo wao wanaona kiujumla kuwa ni sunna kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi la Bakar na kaburi la Umar kwa hiyo usije baadaye ukatatizika ukasoma kwenye vitabu kuonyesha kwamba alifai kufunga msafara na kwenda kuzuru ah, kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallama na kaburi la masahaba zake wawili na mbona sasa tumesoma kwenye madhhabu wao wanasema kuwa ni sunna kwa sababu wao katika ile hadithi hawaoni kwamba makusudio ni sehemu bali makusudio ni misikiti kwa hiyo wakabaki katika asili swala la mtu kuzuru kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi la Abu Bakar radhiallahu anhu na Umar radhiallahu anhu ijapokuwa wengine wakisema kwamba mtu anapokuwa anafika kule kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji anapokuwa anamaliza inabidi afanye ziara katika mji wa Madina yani ile ziara yake anayokusudia Madina kwa hiyo maadamu atakuwa ni mwenye kufika Madina خلاص ataenda kuzuru kaburi la nani la Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi la Abu Bakar na Umar kwa lengo ni kuzuru Madina na si kuzuru makaburi ala kulli kwa hiyo madhhabu wanasema wa sunna ziyaratu kabri nabii sallallahu alaihi wasallam na ni sunna kuzuru kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallama wa qabri sahibaihi na makaburi mawili ya masahaba zake ila huna akhiru sifati alhajj ila huna akhiru sifati alhajj ila huna akhiru sifati alhajj mpaka hapa ndio mwisho wa sifa ya haji mpaka hapo mambo ya haji tayari tumeshamaliza tumeshahiji tumemaliza kipindi kinachofuata ni kuja na picha tu kwa ajili ya kuonyesha yale maeneo mpaka hapo habari za haji zitakuwa zimeisha thumma qala wa sifatu al-umra wa sifatu al-umra <clears throat> na sifa ya umra haji tumeshamaliza je sifa ya umra ikoje umra inafanywa vipi anasema an yuhrima biha ahrimie kwa hiyo umra an yuhrima biha ahrimie hiyo umra man bil haram min adna lihill man bil haram kwa yule ambaye yuko haram man bil harami kwa yule ambaye yuko haram min adna lihilli atahirimia sehemu ya alhilli ya karibu kulingana pale ambapo yuko ataenda sehemu ya hili sehemu ambayo tumesema kwamba ile maka kuna haram halafu kuna mipaka ya haram kwa hiyo mtu anapokuwa yuko katika ule mpaka wa haram maana yake kwamba akishavuka ule mpaka anaingia katika nini katika al yani sehemu ambayo yeye ataruhusiwa kama miti kukata kama kuwinda viwindo eh, uh, atafanyaje atawinda kwa hiyo ataenda adna lakini sehemu ya hili ya karibu kwa tahrimia huko wagairuhu na asiye kuwa yule ambaye yuko ndani ya haram wagairu na yule ambaye hayuko ndani ya haram min duwairati ahlihi yeye atahrimia kwenye nyumba za watu wake yule ambaye hayuko haram lakini yuko nje ya haram yeye atahirimia kwenye nyumba ya watu wake in kana duna miqati ikiwa yuko ndani ya miqati yani huyu nyumba ya watu wake iko baina ya haram na baina ya nini ya miqati nyumba iko katikati yeye na watu wake wanaishi katikati baina ya mikati na na haram kwa hiyo huyu kuhirimia umra atahirimia kwenye nyumba ya watu wake maadamu ile nyumba iko baina ya mikati na na haram tumeshaelezea kama mraja wa illa faminhu na kinyume na hivyo atahirimia mikati wa illa faminhu ay famin almiqati wa illa faminhu ay famin almiqati ikiwa sasa yeye yuko nje ya mikati yani kutoka huko aliko anakoishi yeye na watu wake mpaka kufika maka ina, anapita wapi anapita mikati kwa hiyo mtu huyu yeye atahirimia wapi mikati sura hayo yote tumeelezea kwenye hasa muhtasarat na tumeelezea kwenye umdat at-tahi kwa wakisha fika makka anasema thumma yatufu kisha anatufu thumma yatufu kisha anatufu tawafu ala umra kisha anatufu tawafu ya umra wa yas'a na atafanya sa'i baina الصفا والمروه atafanya sa'i baina ya safa na marwa wa yuqassir na atapunguza nywele zake au atanyoa wa yuqassir atapunguza nywele zake au atanyoa hiyo ndio sifa ya umra naam قال رحمه الله la yakfi yakfi naam